بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. لا أقسم بيوم القيامة Ninaapa kwa siku ya kiyama, ولا أقسم بالنفس اللوامة na ninaapa kwa nafsi inayojilaumu. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه Anadhani mtu kuwa sisi hatutaikusanya mifupa yake, بلى قادرين على أن نسوي بنانه kwani sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake. Yasalu ayyana yawmul qiyamah, anauliza lini itakuwa hiyo siku ya kiyama? Fa idha bariqa albasar, basi jicho litapodawaa. Wa khasafa alqamar, na mwezi utapopatwa. Wa jumi'a ash-shamsu wal na likakusanywa jua na mwezi yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar siku hiyo mtu atasema yako wapi makimbilio kalla la wazar la hapana pa kukimbilia ila rabbika yawma al mustaqar siku hiyo pakutua ni kwa Mola wako mlezi tu yunabbaul insanu الإنسان يومئذ بما قدم وأخر Siku hiyo ataambiwa aliyoyatanguliza na aliyoyaakhirisha. بل الإنسان على نفسه بصيرة Bali mtu ni hoja juu ya nafsi yake. ولو ألقى معاذيره Na ingawa atatoa chungu ya udhuru, لا تحرك به لسانك لتعجل به Usiutikisie huu wahi ulimi wako kwa kuufanyia haraka. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana hakika ni juu yetu kukusanya na kusomesha. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana tunaposoma basi nawe fuatiliza kusoma kwake. Thumma inna alaina bayana, kisha ni juu yetu kubainisha kalla bal tuhibbuna alajila hasha bali nyinyi mnapenda maisha ya duniani watadharuna alakhirah na mnaacha maisha ya akhira wujuhu yawma idhin nadhira zipo nyuso siku hiyo zitaongara ila rabbiha nadhira zinamwangalia Mola wao mlezi wa wujuhu yawma idhin basira na zipo nyuso siku hiyo zitakaokunjana tadhunnu an yuf'ala biha faqira zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo kalla idha balagati taraqi la hasha itakapofikia kwenye mafupa yako qila man raq na pakasemwa nani wa kumganga wa dhanna annahu alfiraq na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki waltaffati saqu bisaq na utapoambatishwa muundi kwa muundi ila rabbika yawma idhinil masaq siku hiyo ndiyo kuchungwa kupelekwa kwa Mola wako mlezi Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Suratul Qiyama imeteremka Makka. Sura hii tukufu inasimulia habari za kufufuliwa watu na kuhisabiwa na habari za kiyama na vitisho vyake kisha inampa moyo mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa Qur'an inakusanywa yote katika kifua chake na sura ikageuka kuwakemea hao wanaopenda yapitayo njia ya duniani wakaacha ya akhira na ikalinganisha baina ya nyuso za waumini zenye kung'aa na nyuso za makafiri zilizokunjana na imezungumzia pia hali ya mtu aliye mguu mmoja uko kaburini na alionayo ya upungufu katika yaliyokuwa yakimlazimu hata akawa kama kwamba nadhani kuwa hatahisabiwa yeye. Na mwishoe sura imehitimisha kwa dalili zinazopelekea lazima tuamini kuwa kufufuliwa kupo. Ninaapa na natilia mkazo kiapo hichi kwa siku ya kiama na hiyo ni kweli iliyothibiti. Na ninaapa na natilia mkazo kiapo hichi kwa nafsi inayomlaumu mtu kwa dhambi zake na upungufu wake ya kwamba bila shaka yoyote mtafufuliwa baada ya kukusanywa mafupa yenu yaliyotawanyika. Hivyo mtu anadhani baada ya kuwa sisi tulimuumba naye hakuwa kitu chochote, tutakuja shindwa kukusanya mafupa yake yaliyooza na yakatapanyika? Hasha! Sisi tuna uweza wa kuviweka sawa hata vifupa vya vidole vyake vilivyovurugika, wachilia mbali mafupa yake makubwa makubwa ya mwili wake. Hivyo mtu anakanya kufufuliwa anataka abakie katika waasi wake katika siku zote zilizombakilia katika umri wake uliosalia. Anauliza kwa kuona haiwezi kutokea saa ya kiyama. Lini itakuwa hiyo siku ya kiyama? Jicho litapota hayari kwa kufadhaika na kushtuka, na mwangaza wa mwezi ukapotea, na jua likakusanyika na mwezi kuchomoza magharibi mtu hapo atasema yako wapi makimbilio kuikimbia hii adhabu wachi ewe mtu kutafuta makimbilio leo huna pa kukimbilia wewe ila kwa Mola wako mlezi peke yake ndipo penye patulivu ya waja peponi au motoni siku hiyo mtu ataambiwa vitendo vyake alivyovitanguliza na alivyoviakhirisha Bali mtu yeye mwenyewe ni hoja iliyo wazi juu ya nafsi yake inayomkazania kwa anayoyatenda na anayoyacha Na ijapokuwa atajitolea chungu nzima ya udhuru na kazieneza, hawezi kabisa kuepukana na hoja hizo. Usiuharikishe ulimi wako kwa kuisoma Kurani na kujaribu kuihifadhi kwa haraka pale unapoteremshiwa kwa wahi. Hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo katika kifua chako na kuithibitisha katika ulimi wako. Akikusomea mjumbe wetu Jibrili, basi nawe fuatilize kama unavyosikia. Kisha baada ya hayo ni juu yetu kuibainisha ikiingia tatizo lolote juu yako. Wacheni kukanya kufufuliwa, na hilo ni jambo la kweli lakini nyinyi mnaipenda dunia na starehe zake na mnaiacha akhera na neema zake. Siku hiyo zitakuwapo nyuso nzuri zenye kumwangalia Mola wa mlezi bila kusema kwa sifa gani, wajihi gani au masafa gani. Baadhi ya madhehebu za Kiislamu kama Ibadhi na Shia wanasema Mwenyezi Mungu haonekani kwa vyovyote vile. Wanasema kuangalia na kutazama si lazima kuambatana na kuona. Yaani unaweza kutazama lakini usione. Na nyuso nyingine zitakuwapo zimenuna, zimekunjana mno, zinangojea zitendewe jambo ambalo kwa kitisho chake linavunja uti wa mgongo. Mna nini na kuipenda dunia ambayo mnaifariki roho inapofika katika mafupa ya kooni? Na waliohudhuria wakasema, yupo wa kumganga huyu kwa haya aliyonayo akayatinisha yule aliyomfikia mauti kama ilomshukia ni kuiacha dunia inayopendwa na imekwisha mfika shida yake kikomo cha mwisho na mundi wa mguu umekwisha ambatana na wapili wakati wa kutoka roho kwa Mola wako mlezi tu siku hiyo ndiyo machungio ya waja ama peponi au motoni